Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Jūs nepazīstat ne mani, ne manu tēvu, kurš man ir sūtījis. Šīs dienas evanģēlīja fragments stāsta par Jeruzalemes iedzīvotājiem, kuri strīdējās par Jēzus personu, un daudzi bija pārliecināti, ka viņu pazīst. Taču Jēzus mēģina atvērt viņiem acis un atklāt patiesību sacīdams: Jūs nepazīstat ne mani, ne manu tēvu, kurš man ir sūtījis. Bībelē pazīt dievu nozīmē ne tikai kaut ko zināt par viņu, bet nodibināt ar viņu personiskas attiecības. Daudzi kristieši, īpaši jaunieši, mums garīdzniekiem bieži vaicā, kā meklēt dievu, kur viņu var atrast un iepazīt. Jāņa evanģēlijā ir trīs ceļi, kas ved tuvāk dievam. Pirmais - evanģēlijā minētie cilvēki, kuri vēlējās satikt Jēzu, vispirms bija daudz dzirdējuši par viņu. Te nav runa par to, ka mums ir vajadzīgi starpnieki, lai veidotu attiecības ar Dievu, bet gan par to, ka daudz vieglāk un ātrāk mēs varam viņu atrast un iepazīt, ja kāds mums kaut nedaudz pamāca par attiecībām ar Dievu. Reiz Kiko Arguello, neuktonālā ceļa dibinātājs, sacīja: Neviens nekļūs par kristieti, ja nesatiks citu patiesu kristieti. Tātad pirmā lieta, kas mums jādara meklējot Dievu, ir jāatrod gudrs ceļvedis, garīgais vadītājs, īsts kristietis, ar kuru varētu parunāt par to, kā būt ar Dievu un kā viņu iepazīt. Kaut arī apzināmies, ka garīgās dzīves avots un vadītājs ir pats Dievs, tomēr garīgai izaugsmai ir nepieciešama otra cilvēka garīgā pieredze, kristīgās dzīves liecība un baznīcas autoritāte. Garīgās vadīšanas būtība nav veidot emocionālas attiecības ar garīgu tēvu, bet saņemt garīgo atbalstu, kas stiprinātu dialogu ar Dievu. Garīgā pavadītāja lomu varētu salīdzināt ar Jāņa Kristītāja misiju. Viņam, Jēzum, vajag augt, bet man jāiet mazumā. Šajā procesā garīgajam tēvam jāiet mazumā, bet cilvēkam, kuru viņš pavada, jaug ticībā, uzticībā un draudzībā ar Dievu. Ir vērts paskatīties uz savu dzīvi un izvērtēt, kā es meklēju Dievu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāktu tava valstība tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Pārdomas sagatavoja Marijāņu tēvs Andris Ševels no Daugopils. Mm. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija raida 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. No sirds pateicamies par tavu līdzinējo atbalstu. Tavs ieguldījums ir palīdzējis šim kalpojumam turpināties līdz pat šim brīdim, lai Dievs tevi svētītu.